Radio Filispín cumple 20 años de emisiones. Sintonizamos coas sus voces. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo Ola, amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita Radio Aficionado e tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Eh, hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível a hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, eh, deben de ter o seu espazo no dial eh, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín. Pois desde a nosa humilde pequena asociación Os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra eh, entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño gustanos pensar que, que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Eh, Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, máis sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto. Moi boas, somos Lobisoito E Anita que pasa Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín A nosa emisora comunitaria e independente Deixamos por aquí o noso tema don dinero Parabéns por esos 20 anos E a por moitos máis Lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no me queman las manos lo tengo. Lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no... Desde el colectivo Piruchela queremos mandar nuestros parabéns al colectivo Radio Filispín por sus 20 años de emisión. Muito feliz por saber que há pessoas interessadas em cultura, em música de todos os países e devíamos estar todos cada vez mais fortes. Feliz por saber que há rádios livres tentarem combater caminhos alternativos para não termos uma mente tão pequena. Temos que alargar horizontes. Obrigado pelo vosso convite e fico contente que tenham gostado de conhecer a tradição. Um saúdo. Olá. Son Elga Méndez, atriz e directora de teatro daqui de Ferrol e quero dar os parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Grazas por manter día a día esa radio libre e comunitaria que fala do pequeno, do cotiá, do que acontece na nosa cidade, na nosa comarca. Grazas por manter viva a nosa cultura, a cultura da base, a cultura do pequeno. Aperta enormísima Radio Filispín por moitos anos. A libertad de misión es libertad de expresión. Hai gente que quero opinar, pero no en un reality show. Radio Filispín 2005-2025. 20 años. nacida libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. voz.